Eta, eta, eta, eta, é o taco virou, ela taca a buceta Eta, eta, eta, eta, é o taco virou, ela taca Pode ser a gorda vier, eu come se a loira vier Eu come se a gorda vier, eu come se a loira vier Eu come Um, dois, três dominando. Um, dois, três, sentada dominando. Um, dois, três, sentada dominando. Um, dois, três, sentada dominando. Agora tá sentando agora tá quicando, vai, agora tá sentando, agora tá quicando, agora tá sentando, agora tá quicando, vai, agora tá sentando. Agora tá quicando. Eta, eta, eta, então o taco virou, ela taca a buceta. Eta, eta, eta, então o taco virou, ela taca. Eta, eta, é eta, eta, o taco virou, ela taca a buceta. Eta, eta, eta, então é o taco virou, ela taca a buceta vai, taca buceta, vai, vai. Vai, vai, taca tá? buceta, tugo tugo tugo tá? tugo tugo tugo tugo tugo tugo tugo tugo tugo tugo Pode ser a gorda vier, eu é come se a loira vier, eu é come se a gorda vier, eu é come se a loira vier, eu come. Um, dois, três sentado dominando. Um, dois, três, sentado dominando. Um, dois, três, sentado dominando. Um, dois, três, sentado dominando. Agora tá sentando, agora tá quicando, vai. Agora tá sentando, agora tá quicando, vai. Agora tá sentando, agora tá quicando, vai. Agora tá sentando vai quicando. Tá, tá, tá, então taco virou, ela taca buceta. Tá, tá, tá, então taco virou, ela taca. Tá, tá, tá, então taco virou, ela taca buceta. Tá, tá, tá, então taco virou, ela taca.